que realment el que jo crec que s'aconsegueix amb aquest natural litoral és eh, posar en valor aquesta Costa Brava que com a marca jo crec que ja havia perdut eh, seva característica inicial als anys 60, als anys 70 realment havia estat molt en boga però realment havia perdut eh, perquè s'assimilava aquesta Costa Brava en aquest turisme, aquest ús intensiu de, de sol aquest ús, aquest ús intensiu del, del, del, del sol, del, del terra i del, i del sol i de la platja no? realment doncs el que posa en valor aquest llibre jo crec que és aquesta Costa Brava unida a uns valors de paisatge, de natura i de medi, de medi natural del medi natural en Daco n'és un autèntic expert eh, com a biòleg però també sobretot com a curiós, com a inquiet, com a persona que sempre està amb la càmera de, de fotografia a la mà.